Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարին դիմել է մի քաղաքացի, ով խնդրել է ծրագրի շրջանակում բարձաբանել իրեն հուզող ժառանգության իրավունքի հետ կապված մի շարք հարցեր։ Ընթարաչելով մեր ռադիոընկերներին այսօր վերոհիշյալ հարցադրումներն ուղղելու ենք փաստաբան Արմեն Բաղդասարյանին, նպատակ ունենալով կոնկրետ քաղաքացուն եւ նման խնդիրներով հետաքրքրվողներին օգնել կողմնորոշվելու իրավական դաշտում։ Պարոն Բաղդասարյան, օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի դիմել է քաղաքացի, ով խնդրել է փաստաբանի հետ միասին բարձրացնել հետեւյալ հարցը՝ խոսքը ժառանգության իրավունքի մասին է։ Ծնողները մահացել են առանց տունը կտակելու ժառանգներից որևէ մեկին։ Դիմորդը ունի երկու քույր, մեկ եղբայր, ովքեր բանավոր համաձայնություն են տվել, որ เป զի նա սեփականաշնորի հայրական տունը Պարոն Բաղդասարյան, կուզենայիք իմանայինք, ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ առաջին Ատյանի դատարան դիմելու համար։ Այո, Մարիզ, նախ ցանկանում եմ հայտնել հետևյալը, որ ըստ օրենքի, ըստ Արցախի հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, քաղաքացու մահվան դեպքում, տվյալ դեպքում դիմատուի ստեյության ծնողների մահվան դեպքում ժառանգատուներին, այսինքն նրա ծնողներին պատկանող գույքի նկատմամբ իրավունքը, սեփականության իրավունքը ժառանգաբար անցնում է այլ անձանց։ Այլ անձինք օրենքը նկատի է ունենում, ասելով նկատի է ունենում հենց ժառանգների։ Ժառանգաբար ասելով մենք նկատի ունենք ըստ օրենքի կամ ըստ դատակի ժառանգությունը։ Հիմա ինչպես հարցադրումից բարձ դարձավ ժառանգությունը դիմատուի դեպքում կտակ չի արվել։ Քանի որ ժառանգությունը կատարվում է ըստ օրենքի կամ ըստ կտակի, տվյալ դեպքում կտակ արկա չէ, հետևաբար բացվել է ըստ օրենքի ժառանգություն։ Ըստ էության ամեն բան բարձից է բարձ է այստեղ։ Ժառանգությունը կատարվում է ըստ օրենքի, եթե չկա կտակ իսկ ժառանգությունը երբ է բացում ժառանգությունը բացում է հենց քաղաքացու մահվանից հետո երբ է մահացել քաղաքացիների հարցի մի կողմն է սա իհարկե եւ հենց քաղաքացու մահվան օրն է համարվում ժառանգության բացման օրը մահվան օրը իսկ ժառանգության բացման վայրը Սա իրավական մեկ այլ հարկտությունը դա ժառանգատուի բնակության վերջին վայրն է։ Ժառանգատուի, այսինքն ծնողների, մահացած ծնողների վերջին վայրն է, ժառանգատուի բացման վայրը։ Ըստ օրենքի ժառանգները ժառանգման հրավիրվում են օրենքով սահմանված հերթականությամբ Այստեղ այս հարցը ուզում եմ բարձաբանել զուտ այն նկատառումից ելնելով, որ เป զի մենք կարողանանք հասկանալ ըստ էության ժառանգները ովքեր են հանդիսանում։ Քանի որ օրենքը սահմանում է թվով 4 հերթի ժառանգներ, առաջին հերթի ժառանգների կազմում նախատեսելով ժառանգատուի երեխաներին, ծնողներին եւ ժառանգատուի ամուսնուն, ապա անհրաժեշտություն է առաջանում վերհանել տվյալ փաստը, այսինքն այսօրվա դրությամբ ծնողների մահվան բաղայում առաջին հերթի ժառանգների կազմում օրենք նախատեսելով երեխաներին, ծնողներին եւ ամուսնուն, ովքեր են ներկայումս այսպես ասած կենթանի ժառանգատուի ծնողները եւ նրա ամուսինը կենթանի չեն, ապա ըստ էության ժառանգներ համարվում են երեխաները։ Եթե չկան ոչ ըստ օրենքի եւ ոչ էլ ըստ կտակի ժառանգներ կամ նրանք հրաժարվել են ժառանգությունից, ապա գույք ճանաչվում է անժառանգ, սա որպես իգիտություն։ Հարցի մյուս կողմն է, թե ինչպես է ընդունում ժառանգությունը ձեր բարձրացած հարցի։ Պատասխանեմ, որ ժառանգության ընդունման, այսպես ասած, առանձնահատկություններ գոյություն ունեն։ Ժառանգության ընդունման, այսպես ասած, ոսկե կանոն գոյություն ունի, որ ժառանգության ձեռբերման համար ժառանգը պետք է այն ընդունի։ Ժառանգի կողմից ժառանգության մի մասի ընդունումը, այսինքն ժառանգություն ասելու մենք նախ պետք է հասկանանք ժառանգական զանգվածի մեջ մտնող ամբողջ գույքը, այսինքն այն ամենը, այն բոլոր գույքերը, որոնք համարում են ժառանգական զանգվածի մեջ մտնող եւ այս գույքի մի մասի ընդունումը նշանակում է իրեն հասանելիք ամբողջ ժառանգության ընդունում անկախ նրանից իդեպ որտեղ է այն գտնվում ինչ է այն իրենից ներկայացնում եւ այլն հիմա ժառանգի կողմից ժառանգության չընդունումը հանգեցնում է նույն հետևանքների տվյալ դեպքում դիմատուի պարագայում նրանք ըստ էության ժառանգությունը ընդունել են թե ոչ կարևորագույն հարցադրումը սա է եւ ըստ էության հասնելով կարևորագույն հատվածին հարկ է ուրեմն արձանագրել հետեւյալը ժառանգության ընդունման ձևի եղանակի։ Ժառանգությունը ընդունվում է ժառանգության ընդունման մասին նոտարին դիմում տալու եղանակով եւ ժառանգությունը ընդունվում է երբ ես արդեն երկրորդ ճանապարհն եմ ներկայացնում։ Ժառանգությունը ընդունվում է, երբ ժառանգը սկսում է փաստացի տիրապետել կամ կառավարել ժառանգական գույքը։ Այո, ես դա եի ուզում հարցնել։ Տվյալ պարագայում, օրինակ, պարոն Բաղդասարյան, այսպիսի մի հանգամանք կա, քանի որ նրա քույրերը եւ եղբայրը գտնվում են այլ երկրում, ուրեմն ով ինքն է այցելում հաճախակի հայրական տուն եւ այս դեպքում ինչպես է կարգավորվում։ Այո, այո, բարձր։ Պարզ է, տեսեք, ուրեմն օրենքը նույն քաղաքացիական օրենսգիրքը նախատեսում է ժառանգության ընդունման ինչպես 6-ամսյա ժամկետ, այսինքն ժառանգությունից հրաժարվելու նույնպես 6-ամսյա ժամկետ։ Այսինքն օրենքը նույն հարթության վրա կարգավորում է թե ժառանգության ընդունման, եւ թե ժառանգությունից հրաժարման ուրեմն ժամկետը նույն 6-անշար ժամկետը գործում է երկու պարագայում այսինքն եթե ժառանգը տվյալ դիմատու այսպես դիցուկ ընդունեք միայն դիմատուի պարագայում եթե նրա մյուս քույրերն ու եղբայրները ովքեր նույնպես հանդիսանում են ըստ օրենքի առաջին հերթի ժառանգներ 6-անշար ժամկետում թե դիմատուն եւ թե իր ուրեմն քույրերն ու եղբայրները որպես առաջին հերթի ժառանգներ չեն ընդունել ժառանգությունը, այսինքն նոտարին համապատասխան դիմում չեն ներկայացրել ժառանգության ընդունման վերաբերյալ, համարվում են ժառանգության ընդունման 6 ամսյա ժամկետը խախտած բաց թողած։ Միևնույն ժամանակ ժառանգության չընդունման, ժառանգությունից հրաժարվելու հետ կապված ինչպես նշեցի, գործում են նույն 6 ամսյա ժամկետը։ Այսինքն, եթե ունենք, ասենք, մյուս շարակների կողմից ցանկություն է հայտնվել, որպեսի հրաժարվել շարակությունից, ապա այդ նույն հրաժարումը կատարում են նույնպես նոտարի մոտ ու նույն 6 ամսյա ժամկետում։ Եթե այս 6 ամսյա ժամկետը բաց է թողնվել բոլոր ժառանգների կողմից, ըստ էության համարվել է թե ժառանգությունը չընդունած եւ թե ժառանգության հրաժարման վերաբերյալ ժամկետը նույնպես բաց թողնված։ Հասա է խնդիրը։ Իսկ հիմա տվյալ պարագայում դիմումատուի պարագայում, եթե դիմումատուն միայն դիմումատուն է ըստ էության փաստացի տիրապետման եւ կառավարման հիմքով սեփականատիրական իրավազորություններ ունեցել այդ գույքի նկատմամբ նա իրավասու է դիմել դատարանին դիմատուն իրավասու է միանձնյա միայն իր կողմից իր դիմումի համաձայն դիմել դատարանին ու իհարկե համապատասխան փաստաթղթերի գից ներկայացնելով ինչ փաստաթղթեր բազմաթիվ են այդ փաստաթղթերը բազմաթիվ են ունեն կոնկրետ ասենք տվյալ գույքի կամ տվյալ ուրեմն ժառանգների հետ կապված առանձնահատկությունների պայմանավորված դրանք իհարկե համապատասխան մասնագետի մոտ կամ փաստաբանի մոտ քննարկումների արդյունքում վեր են հանում այն բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ է գից ներկայացնել դատարանին։ Այնուամենայնիվ, անդրադառնալով իր կողմից փաստացի դիաբետման հիմքով դատարանին դիմելու ուրեմն իրավասությանը, նա դիմում է դատարանին մի պայմանով սակայն, որ เป զի դատարանը հարգելի համարի իր կողմից այդ 6-ամսյա ժամկետի պաստողման պատճառը։ Իսկ երբ կարող է դատարանը այդ պատճառը, այսպես ասած, հարգելի համարել, եթե դատարանը ներքին համոզմամբ, ասինքն գործի փաստական հանգամանքների ուսումնասիրությամբ եւ դիմումի հիմքում ընկած, այսպես ասած, հիմնավորումների փաստերի վերլուծության արդյունքում գա այն եզրակացության, որ այո, ըստ էության դիմումատուն ժառանգը չի իմացել եւ չեր էլ կարող իմանալ ժառանգության բացման մասին։ Հասա է կարևորը։ Այս դեպքում դատարանի կողմից 6 ամսաժամկետի պաշտպանման պատճառը հարգելի ճանաչվելու դեպքում դատարանը դիմումը ընդունում է վարույթ ըստ էության հարուցում է քաղաքացական գործ եւ քաղաքացու կողմից իհարկե օրենքը նախատեսում է որոշակի ուրեմն իրազորություններ, այսպես ասած, փաստեր, որոնք պետք է հաստատվեն դատարանում։ Այսինքն ժառանգը պետք է ապացուցի, որ նա իրականացրել է, ձեռնարկել է այն բոլոր միջոցները, ժառանգական գույքը պահպանելու, ասենք այն երրորդ անձանց ոտնձգություններից կամ երրորդ անձանց հավակնություններից պաշտպանելու ուղղությամբ այդ ժառանգական գույքի նկատմամբ իր հաշվին կատարել է պահպանման ծախսեր, իր հաշվից կատարել է ասենք ժառանգատուն գուցե կենթանության օրոք կարող էր ունենալ պարտքեր կամ այլ անձանցից նա կամ այլ անձի ինքը նրան պարտք ահա այս փաստն էլ պետք է իհարկե ապացուցվի դիմատուի կողմից որ իր հաշվին վճարվել է ժառանգատուի պարտքերը կամ այլ անձից անձանցից ստացել է ժառանգատուին հասանելի գումարները Ահա այս ամենի ընդհանրական վերլուծության արդյունքում դատարանը աստորեն ժառանգի դիմատուին տվյալ գույքի, ժառանգական գույքի նկատմամբ ժառանգ ճանաչելու վերաբերյալ։ Ահա, բարի, պարոն Բաղդասարյան, իսկ եթե օրինակ գյուղապետարանում չլինեն համապատասխան փաստաթղթեր բնակարանի տնամեր թողամասի հետ կապված, այդ դեպքում ինչպես վարվել պարզ է ինչպես հասկացա տվյալ հողամավորը հողամասի կամ որևէ անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալ համայնքի աշխատակազմում արկա չեն իրավահաստատող փաստաթղթեր, այո, ճիշտ հասկացա։ Այո, այո, ըհը իրավահաստատող որևէ փաստաթուղթ արկա չէ, այսինքն իսկ եթե մի քիչ ավելի ծավալվենք, ապա հնարավոր է նաև լինում են նաև դեպքեր եւ ոչ միայն իրավահաստատող փաստաթղթեր, այլ ընդհանրապես այդ գույքի նկատմամբ որևէ տեղեկատվություն համայնքի մատյաններում, տնտեսական գրքերում արկա չեն լինում։ Տվյալ դեպքում առաջանում են որոշակի խոչընդոտներ, իրավական խնդիրներ, ինչպես վարվել տվյալ աշխարհի նկատմամբ։ Եթե մի փոքր հետադարձ հայացք ցկենք դերի դերևս 90-ական թվականները, ապա 98 թվականին Արցախի հանրապետությունում ստեղծված հողերի բարեփոխումների եւ եթե չեմ սխալվում սեփականաշնորհման հանձնաժողով էր գործում եւ այդ հանձնաժողովի կողմից Արցախի հանրապետության ամբողջ հողամասերը, որոնք փաստացի դիրապետվում էին քաղաքացիների կողմից ու հիմնականում գյուղական համայնքներում։ Այդ հողամասերը ընկերները յուրաքանչյուր շնչին 0.6 հեկտարի չափով մասնավորեցում էին, սեփականաշնորհում էին քաղաքացիներին։ Յուրաքանչյուրին 0.6 հեկտար, այսինքն 6000 քառակուսի մետր մակերեսի չափով։ Հիմա եթե այս գործընթացից այնուամենայնիվ որևէ մի հողամաս, որևէ մի քաղաքացու կողմից տիրապետվող անշարժ գույք դուրս է մնացել, դուրս է մնացել։ Այսինքն այս գործընթացի իրավական հետևանքն էլ շարունակությունն էլ եղել է ԼՂՀ-ում գործող անշարժույթի կադաստրի կոմիտեի կողմից իրականացվող քարտեզագրման եւ առաջի պետական գրանցման աշխատանքները։ Եթե այս ամենից դուրս է մնացել այս գործընթացը, ապա անհրաժեշտություն է առաջանում իմ կարծիքով դիմել համայնքի ղեկավարին տվյալ հողամասի գտնվելու վայրի համայնքին, այսինքն այն համայնքին, որի դիապետմանը եւ իրավասությանն է պատկանում այդ հողամասը։ Անհրաժեշտություն է առաջանում դիմել այդ համայնքի ղեկավարին, խնդրելով դիմումով, որպեսզի հրավիրել ավականունիստ, ավականունիստու տվյալ հողամասի գտնվելու վայրի, նրան, ասենք, կադաստրային գուցե ինչ որ այնուամենայնիվ տեղեկություն կունենա համայնքը, որտեղ բացառվում է որևէ անշարժ գույքի կամ որևէ հողամասի վերաբերյալ, երբ մեկ տեղեկատվության բացակայությունը առնվազն որևէ տեղեկություն պետք է որ լինի Ահա այս ավականու արձանագրության հիման վրա քննարկումների արդյունքում պետք է որ այս հողամասի ճակատագրի որոշման վերաբերյալ որևէ ակտ կազմվի եւ այս ակտի հիման վրա քաղաքացին արդեն իր ինչպես նշեցի հաջորդ գործողությունները իրավահաստատող փաստաթուղթ ձեռք բերելու նպատակով դիմի արդեն անշարժ գույքի կառավարումը իրականացնող պետական մարմնի անշարժ գույք կադաստրի տարածքային ստորաբաժանման հողամասի ճակատագիրը վերջնական որոշելու նպատակով սակայն գոյ կայունություն ունի այստեղ մի նկատառու։ Եթե այնուամենայնիվ այս գործընթացը իր դրական, այսպես ասած, ելքը չունենա, ապա օրենքը քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը ավելի հստակ նախատեսում է գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքով դիապետման հաստի հաստատման վարույթ։ Այո։ Դատարանը այսպիսի վարույթներ իրականացնում է։ Քաղաքացիական դատավարության 173-րդ հոդվածն է սահմանում եւ այս ուրեմն հոդվածի կիրառմամբ ըստ էության քաղաքացիները իրավասու են դիմել դատարանին այն գույքի նկատմամբ, որոնք նրանք օգտագործել են որպես սեփականություն, իսկ ենթադրում է, որ դիմմատուն որևէ մի հողամասի նկատմամբ ուրեմն իրավազորություն է վկայակոչում եւ այս հողամասի նկատմամբ եթե նա սեփականության իրավազորություն է վկայակոչում ապա դիմելով դատարան խնդրում է դատարանի կողմից հաստատել իր սեփականության դիապետման փաստը, քանի որ տևական ժամանակ նա այդ հողամասը օգտագործել է, դիապետել է, սակայն դատարանը բավականաչափ բավարար փաստերի հիման վրա իրավասու է այնուամենայնիվ դատական ակտ կայացնել այդ գույքի նկատմամբ քաղաքացու սեփականության իրավունքով դիապետման փաստը հաստատելու մասին Պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալ ենք ձեզ հուսանք, որ մեր դիմորդը գոհ է մնացել եւ ստացել է իրեն հուզող հարցերի պատասխանները։ Այնուամենայնիվ, եթե լինեն հարցեր, եթե դեմ չենք, մեր ռադիոընկերն կարող է մոտենալ ձեզ եւ անձապ ձեզնից իմանալ որոշ հարցերի պատասխաններ։ Այո, պատրաստ ենք, պատրաստ ենք ձեզ շնորհակալություն։ Պատրաստ ենք օգնել մեր քաղաքացիներին։ Հաջողություն։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրը փաստաբան Արմեն Բաղդասարյանն էր։ Հիշեցնեմ, որ ձեզ հուզող իրավական հարցերը կարող եք հղել մեր հաղորդաշարին եւ մենք իրավաբանների հետ կաշխատենք պատասխանել այդ հարցերին։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խուսափեք խնդիրներից։